ndabaramukije mubwe mwese muteze abiri hadi isanganiro kaze muri makuru yo kuri uno wa gatanu ayo nayo n'ingingo nkuru nkuru zikurikira kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere mu mwaka uza hazatangurwa kusanurwa igivuko cya bujumbura mu kiringo cy'amezi mirongo ibiri n'ane mu bushikanganje mu byo ajejwe harimo ubudandaji marie chantal nij'imbere avuga ko uburyo bwatanzwe na leta banki ya afurika ijejwe iterambere bad hamwe n'ubumwe bwa buraya bushika miliyaridi ijana z'amafaranga y'amarundi hakaza hakoreshwa imiliyaridi mirongo icyenda na zitanu z'amafaranga y'amarundi claude boshu aserukira ishami ry'ubumwe bwa buraya akaba yasabye ko icyo kivuko cyo kubakwa neza hisunzwe amategeko ahitwa kansenga mu ntara ya cibitoke abantu batandatu barakubiswe n'inkuba nyuma y'umutaga wo kuri wa kane umwe muri bo hakaba yarapfuye ibyo bikaba byabaye mu gihe bari bugamye munsi y'igiti bavuye ku ishuri. turafitiye na buca n'andi bidukikije ku bijyanye n'ibihungabanya ibinyabuzima biri mu kiyaga Tanganyika innocent bibona imana ntibatuma amajwi abashikira kuri mikoro muri kumwe na ornella muco isanganiro ndasubiye kubaramutsa umugambi wo gusanura ikivuko ca Bujumbura uzorangurwa ku mafaranga angana ni miliyari 95 z'amafaranga y'amarundi mu kiringo c'amezi 28 guhera mu ntango z'ukwezi kwa mbere umwaka uza mushikiranganje mu byajejwe ari kunguruza abantu n'ibintu Marie Chantal n'imbere yabishikirije ku mugoroba wo kuri wa kane hahejejwe gusinya gusinywa amasezerano yo gusanura ico kivuko hagati y'ishiramo ryatsindiye iryo soko KCC hamwe n'urwego rujejwe kunguruza abantu n'ibintu biciye mu biyaga hamwe n'ibivuko Marie Chantal nije imbere akaba yashikirije ko akunguko azuba ari kanini nk'uburyo buke canke umwanya muto bizotwara bagereranije n'uburyo bwo kwiyunguruza hakoreshejwe imodoka mutegabire ni umugambi rero uzotwara amafaranga ya baba miliyaridi mirongo icyenda na zitanu z'amafaranga y'amarundi muri uwo mugambi hazobamo guhinyanyura amategeko amwe amwe eka no gushiraho ico no kwita ni gisheyiniki kugira ngo abakoresha eh, ikivuko ca bujumbura bashobore koroherwa igihugu cacu Burundi ubwa mbere cohungukira kuko eh, guhanahana urudandazwa n'ibihugu dusangiye ikiyaga ca Tanganyika bica byoroha ubwa kabiri ni uko eh, n'umusaruro uva eh, ku kivugo cya bujumbura urahetse ukongerekana reka mbere eh, n'abantu tugendera hano mu gihugu cyacu cya bujumbura baciye ku kivugo cya bujumbura bizoheza biborohere kuko bazohasanga amaserivisi meza kandi ari ku buhinga bwa none tukibaza rero ko ari akunguko haba mu gutwara abantu n'ibintu no gushobora eh, gushora hanze eka no kuronka ibivuye hanze hano mu gihugu cyacu Burundi bitatugoye kandi bizimbutse ibikorwa rero byose hamwe bitegekanije ko bizomara amezi mirongo ibiri nane murumva ko ari imyaka ibiri ari naco gituma twahamagariye iryo shirahamwe ryagiriwe amahirwe yo gutsindira iryo soko gukora ibishoboka byose kugira ngo ubwa mbere bazoduha inyubako nziza eh, zikwije ibyangombwa zikwije ibisabwa n'amategeko nk'ikivuko nyine ubwa kabiri bashobore gukorera ku mwanya kugira ngo natwe abarundi tuhatorere umusaruro kuri ivyo userukira ishiramo ry'umwe bwa buraya mu Burundi Claude Boshu akaba yasavye ko ico kivuko co kuba kwa hisunzwe amategeko hamwe n'uburyo buhari ngo kuko cubatswe nabi byogira ingaruka zidasanzwe Claude Boshu asubirwamo mu Kirundi na Alain Désiré Bukeneza Le montage et l'approbation de projets de réhabilitation et de modernisation du Uwo wasavye inguvu nyinshi n'uburyo bw'amafaranga bwatanzwe na leta hamwe ni banki ya afurika hijejwe iterambere bad hamwe n'ubumwe bwa buraya uno munsi rero igikorwa kidasanzwe kiratanguye ni ukuvuga gushyira mu ngiro ibyo bikorwa mu buryo bugaragara umwanya wategekanijwe no mu mafaranga yabigenewe kandi ibikorwa bitagira akanenge kuvuga ko hari ibikoresho byabigenewe hamwe n'ingingo zo gukingira ibidukikije banki ya afurika hijejwe iterambere bad hamwe n'ubumwe bwa buraya baterereye imiliyoni mirongo ibiri z'amafaranga y'abanyaburaya leta y'u Burundi nayo imiliyoni zibiri z'amafaranga y'abanyaburaya yose hamwe akaba agera ku miliyaradi ijana z'amafaranga y'amarundi icyo gikorwa cyaratebye gutangura duhamagariwe rero gushinga inyubakwa y'akarorero ikomeye kuko ikivuko ni inzira ituma haba urudandaza mu karere na kagohe ku ishyirahamwe izoshira mu ngira ivyo bikogwa eka n'abajejwe iki gikogwa nta mvo n'imwe yotuma ico kivuko cubakwa nabi kuko impanuka zoba nyinshi nk'uko vyibonekeje igihe amazi y'ikiyaga Tanganyika yaduga kubaka inyubakwa ikomeye ngo kigiye gufashanya n'u Burundi mu gisata c'amagara y'abantu bashira umukono ku masedirano kuri wa gatanu hagati mu cyanganje imigendanire y'u Burundi hamwe n'ubuserukira igihugu cy'u Buyapani icyo gihugu cemeye kuzotanga ibikoresho byo kwa muganga by'agaciro kangana ni miliyoni zibiri z'amadolari y'abanyamerika akurikira umushikiranganji Albert Shingiro n'umuserukizi w'igihugu cy'ubuyapani ngaha mubona dushyira umukono ku masezerano hagati y'ibihugu byacu uko ari bibiri amasezerano agamije gufasha igihugu cyacu mu gisata cy'amagara y'abantu ayo masezerano rero mu kirimi cy'ikinofunofu bita eshanje donoti ni amasezerano yo guha uburundi imfashanyo y'ibikoresho bikoreshwa kwa muganga ibyo bikoresho bikaba bifise ndabishyize mu mafaranga eh, y'abanyamerika kandi amafaranga ashika hafi miliyoni zibiri eh, z'amafaranga y'abanyamerika mumva rero yuko ibikoresho nk'ibyo byo kwa muganga bije gusahiriza igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi na cyane cyane mu gisata cy'amagara y'abantu tukaba dushimiye mwe ku mutima igihugu cy'ubuyapani ni igihugu dusanzwe dufitanye imigenderanire myiza cyane nk'uko mubizi twariyemeje yuko nk'ibisata byo kwa muganga ibisata by'inyigisho ibisata nka oni n'ahandi kugira ngo tuze turashyigikira abantu babo bashaka kwitoza cyangwa imigambi yabo bashaka kurenganisha mu bisata bimwe bimwe bitandukanye mu ishyirahamwe mpuzamakungu oni murumva rero ko ari ugufashanya ntabwo ari kimwe gifasha ikindi ikindi kikaguma cyicaye radiyo isanganiye murambya imwaro igitega karuzi bubanza kiritoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe Hano makuru harabandanya mu gisata cy'umutekano umugabo w'imyaka mirongo itatu n'ine y'amavuko ku musozi ruhororo komine kabarore intara ya kayanza yari yapfuye yiyahuje ikiziriko muri jogakeye amakuru ava iruhororo akemezwa n'umukuru w'umutumba na kumwami serivisi nguyo yiyatse ubuzima ejo yari yivye yafashwe yivye amavuka y'umubanyi yitwariwe ku mugoroba abatware bamubwira ko ico kibazo k’izotorego inyishu kuri wa gatanu ayo makuru nyine avuga ko bagiye kumuraba mu gitondo basanze amanitse ku giti civoka muri myaka ibiri abantu bagera kuri mirongo ibiri na batanu bakaba bamaze gupfa biyahuye mu ntara ya kayanza muri imyaka ibiri ndetse e, babiri akaba atanzwe zibiri zari ziheze agendera abarongoye abandi mu buzi mu mpera z'ukwezi kw'icumi Mushikiranganje wa mbere w'Uburundi Gervais Ndirakobuca akaba yatanze ukwezi kumwe ubura amatari w'intara ya Kayanza abe yatohoje bituma ibitigira by'abantu bapfa biyahuye muri yo ntara birushiriza kwiyongera abana batandatu baraye bakubiswe n'inkuba nyuma y'umutago wo kuri uyu wa kane ahitwa kansenga muri zone ndava mu ntara ya Cibitoke umwe muri abo bana yaciye yitaye imana batanu bakaba bararonse mitende bashikanywe kwa muganga inkuru ziva ku ibarabara rya kane ryanda bazemeza ko abo bana bakubiswe n'inkuba bavuye ku ishure bugamye munsi y'igiti umwana yitabye imana bakaba bamushinguye mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu uraca ugacana ayandi mu bidukikije asaba ko hokurikiranwa ingene uburobyi muri icyo kiyaga bwokogwa buca n'andi bidukikije na fesitine butoya muri bucana yandi herutse twarababwiye ibijyanye n'ibinyabuzima biri mu kiyaga tanganyika hamwe n'akamaro kabyo uno munsi umuhinga mu bijyanye n'ibinyabuzima biba mu mazi claver sibomana avuga ko naho ibyo binyabuzima bifite akamaro hari ibibangamiye tanga akarorero k'inkukura n'uburobyi buciye ku biri n'amategeko ayo moko y'ibinyabuzima byo mu kiyaga tanganyika naho mwumva yuko bihambaye cyane hariho ariko ibi bibangamiye bishobora gutuma bihungabana cyangwa mbere n'amoko amwamwe y'ibinyabuzima ashobora kuzimangana hariho inkukura iva cyane cyane ku guca ibiti mu misozi cyane cyane iri hejuru y'ikiyaga cya Tanganyika canke uburimyi usanga budakurikije nyene ibyo bisabwa kugira ngo ibidukikije bikingigwe hariho kandi ugutosekaza amazi bikaba biva ku mazi asukwa mu nzuzi akajya mu kiyaga avuye mu mazi akoreshwa mu ngo z'abantu canke amazi akoreshwa mu mahinguriro amavuriro usanga arimwo ibintu bishobora gutosekaza ubuzima bw'ibikoko canke by'ibiterwa hariho kandi n'ibinyabuzima bimwe bimwe usanga bishobora kubangamira ibindi ibyo bita amespèce invasive nka ca giterwa bita Jacinthe do ukudakingira neza rero ivyo binyabuzima biri n'ingaruka haba ku bantu canke kuri ivyo binyabuzima ubwavyo umwigisha wa kaminuza y'u Burundi anarongoye ikigo cy'ubushakashatsi mu byo kijejwe harimo ibidukikije asigura ko hari bimwe mu binyabuzima bizimangana iyo bidakingiwe ubwa mbere hariho yuko amafi ashobora guhona eh, ugasanga rero ubuzima bw'abantu nabwo buciye buhagirira ingorane kuko hariho abantu batunzwe eh, n'umwuga w'uburobyi abantu bakoresha amafi kugira ngo bayafungure hari imiryango itunzwe n'ubundi buzi usanga bujyanye n'ibyo kuroba hariho abakorana n'abarobyi ubuzima kandi burashobora gutosekara mu kiyaga ugasanga hariho ibinyabuzima bishobora guhona kubera yuko ibinyabuzima bindi bituma ibyonye bishobora kubaho neza byahonejwe hama kandi hariho amoko amwe amwe y'ubunyabuzima ashobora kuzimangana ahandi ko mvuga cyane cyane ya yandi atahandi bayasanga mu kiyaga Tanganyika ku bwa Claver Sibomana hari ibikwiye gukorwa kugira ibinyabuzima byo mu kiyaga tanganyika bikingigwe koko kimwe muri byo ni ugusuzuma neza ingene uburovyi bukogwa muri icyo kiyaga icyo kugwa kugira ngo ibinyabuzima bikingirwe hariho ukuraba ko uburobyi bukurikiza amategeko atuma amafi adahona hariho ugukingira isi mu misozi iri hejuru y'ikiyaga Tanganyika kwirinda guca ibiti hari ibiciwe naho hakaba bagatera ibindi kugira ngo imisozi ntigaragare ku buryo bishobora gutera inkukura ishobora gusanga itwaye ivu ryose mu kiyaga Tanganyika ikindi ni uko hosuzumwa amazi arungikwa mu kiyaga tanganyika kadatosekaye ku buryo yonona ubuzima bw'ibiba muri icyo kiyaga twari kubabwira ikibazo mu ntara ya kayanza ibitigiri by'abantu bapfa biyatsa ubuzima biguma byungerekana umushyirangange wa mbere hakaba yatanze ukwezi kumwe ngo buri w'intara ya kayanza abe yatohoje igituma ibitigiri by'abantu bapfa biyahura biguma byungerekana tumukurikire ni javendera ko buca kandi ababamanika duce tubafata hajya ikintu cyo kwiyaka ubuzima ntimugire ngo kiroroshe kwiyaka ubuzima none kubera icyo wiyahuye iyo yimanitse akazirika usanga urutoki ruri ngaha buriya abantu tubasangana urutoki ngaha ariko barigobotora aka kagozi basogokuru baciye umugani yuko hiyahura uwarozuwe icyo kintu twese tugijo twese nka leta nkozi gushika tubitoye neza tumenye abo bantu biyahura kubera iki canke baramarikwa wakaba yari umushikanganje wa mbere Gervais Ndirakobuca turangirize mu bivugwa mu gisata c'imibano bamwe mu bagabo bariko baratangura kwijukira urudandazwa rwari rwiharije abakenyezi akarorero n'umugabo yitwa Celestin Niyonzima wo muri zone Kinama quartier Gitega akaranga amafiriti y'ibijumbo kubwiwe ngo biramufasha kwikenura mu byo aba ko kandi biranamutunze bene umuryango wiwe umwe mu batware muri ako karere ahamagarira abandi guha agaciro uko akazi kuba kameze kose Jean Marie Mayonga ubwo rudandaza ahanini rwakorwa n'abakenyezi uno munsi hakaba hari abagabo basanzwe kwirigara rimeze neza birafasha kuko uraronka irasiyo n'utwo ukeneye urashobora kuturonka birantunze nyine gusa kiretse uba ibintu bizimbye atanyungu ndende bibareho ahubwo ingorane bifise ni uko iyo uriko urakorera ahantu hatameze bimeze neza niho usanga kubera ibintu bizimbye bikuraranye bikuraranye niho buri nyungu mugabo biraye biriwe nawe uburosi cyo abaza kumushorera bakavuga yuko ari byiza mu gihe atamuntu yoguma muhira areza amaboko Celestin niyo nzima agasaba abajejwe intwaro kuborohereza kuko ngo hari igihe bishika bakaza kubabuza gukora mu gihe bakora kwibarabara kandi ibyo bidandazwa byo biba bidafundikiye leta ikaraba ukuntu itworohereza kuko aturetse aha hantu ariko ndakorera ntanguye ubu hariho n'abantu baza baraza bambaza ati mbe hano wahageze gute bikwiye no guhagarika akazi rero nasaba yuko abantu umuntu ariko arikorera umugambi boreka bakaraba ko atera imbere nanjye nteye imbere namenya ati ndiko ndakora neza umukuru w'ibarabara agatera intege abakora urudandaza ruto ruto ahimiriza n'abandi bagabo kudasuzugura ibikorwa igikorwa cyose ubu aba umupfasoni aba umushinga ntayo akavuga ko n'umusaka wafise umugore n'abana batatu babayeho batunzwe n'urwo rudandaza akora ku isaha ni n'iminota mirongo ine n'itanu ni hano turangirije hano makuru ndabashimira imbere mwese mwariko murayumviriza shimwe na inoso ibona imana yatumye amajwi y'abashikira kuri mikoro mwari kumwe na honora muco